Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ ԼՂՀ անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվել են երկրի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանն ու 2016 թվականի Գառնանացանի նախապատրաստման աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Արցախ Ֆլանդրիա կապերի ընդլայնման համար կան նպաստավոր պայմաններ։ Ադրբեջանը հավակնում է դառնալ մուլտիկուլտուրիզմի օրինակելի կենտրոն։ Տարածաշրջանում ապակայունացման գործոնն Ադրբեջանն է։ Լևոն Արոնյանը 4-րդ տուրում ոչ ոքի է խաղացել Պետեր Սվիլերի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 15-ին եւ լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 700 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը, պատասխան գործողությունների դիմելով միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էին երկրի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանն ու 2016 թվականի գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, համապատասխան զեկույցներով հանդես են եկել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարները։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 15-ին ընդունել է Բելգիայի թակավորության Ֆլանդրիայի խորհրդարանի մի խումբ անդամների, Բելգիայի սենատի փոխնախագահ Կարլ ֆոն Լաուևի գլխավորությամբ։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Արցախ ֆլանդրիակապերի խորացումը տնտեսական, քաղաքական եւ մարդասիրական տեսանկյուններից, հավելելով, որ նրանց ընդլայնման համար արկա են նպաստավոր պայմաններ։ Հանդիպման ընթացքում նախագահ Սահակյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մատուցած ծառայությունների համար Հույդա Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի գրասենյակի անդամ Հեղինե Էվինյանին հանձնել է երախտագիտություն մեդալ, բարձր գնահատելով նրա հայրենանվեր գործունեությունը։ Հանդիպմանը ներկային ԼՂՀ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, ՀՈՒԻԴԱ Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի նախագահ Կասպար Կարապետյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եվրոպայի քոլեջի պրոֆեսոր միջազգային հարաբերությունների հայտնի դասախոս Փոլ Միրցը, ով Բելգիայի ֆլամանդական խորհրդարանի պատվիրակության կազմում օրերս Արցախ է ժամանել, այցի շրջանակներում 3 Արցախի պետհամասարանում հանդիպում է ունեցել ուսանողների հետ, հանդես գալով միջազգային բանակցային գործընթացը թեմայով դասախոսությամբ։ Արցախպրեսի հաղորդմամբ՝ ի պատասխան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում առաջնահերթ քայլերի վերաբերյալ հարցին, պրոֆեսոր Փոլ Միրցն ասել է, որ ամենակարևորն Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի պատրաստակամությունն է, տեսնելու բանակցային գործընթացի անհրաժեշտությունը։ Կարևոր է, որ Ադրբեջանում հաջորդ կառավարությունը լինի առավել ժողովրդավարական եւ իսկապես պատրաստ լինի բանակցել։ Այդ առումով Ադրբեջանում անհրաժեշտ է վարչակարգի փոփոխություն։ Իշխանությունը պետք է անցնի այլ մարդկանց, այդ դեպքում հնարավոր է, որ Արցախի անկախությունն ընդունվի Ադրբեջանի կողմից, իսկ հակառակ դեպքում հնարավոր չէ դրական արդյունք հանգակալել հակամարտության կարգավորման գործընթացից, մասնավորապես ասել է Փոլ Միրցը։ Ճանաչողական այսով այսօրերին Արցախում գտնվող Բելգիայի թակավորության Ֆլանդրիայի խորհրդարանական պատվիրակությունը այցի ծրագրի շրջանակներում 3 եղավ նաև Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների Ստեփանակերտի կենտրոնում։ Հյուրերի վրա հաջորի տպավորությունը թողել կենտրոնի կրթական ծրագիրը, թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Պատվիրակության անդամներին զարմացրել է հատկապես այն, որ Արցախում տեսան կրթական այն ծրագիրը, որը նրանց իսկ խոստովանությամբ ցանկալի է ներդնել նաև իրենց մոտ Ֆլանդրիայում։ Գորյուն Խաչատրյանի խոսքով նույնը ինչ իրենք են արդեն սկսել մտածել կրթության ոլորտում, այսինքն ինքնուսուցում, խմբական աշխատանք եւ այլն, նույնը այստեղ տեսան, բավական տպավորված են։ Լանդրացի падգամավորներին շատ հետաքրքրեց առանձնապես կենտրոնի ստեղծման պատմությունն ու ուսուցման ժամանակակից մոտեցումները։ Պատասխանելով նրանց բազմաթիվ հարցերին Կորյուն Խաչատուրյանը փորձեց համագործակցության եզրեր գտնել փորձեցի համագործակցության առիթներ ստեղծել իրենց հետ։ Մենք միշտ փնտրում ենք մասնագետներ, արտասահմանից նամանավանդ, որպեսզի գան եւ իրենց ժամանակը հատկացնեն նվիրեն Թումոյին եւ Թումոյի երեխեքին։ Բացի այն, որ արտերկրում Թումոյի կենտրոններ բացելով մեր մասնագետները նաև կենտրոնի ղեկավարի արտահայտությամբ ճամփորդելու հնարավորություն կունենան, Կորյուն Խաչատուրյանը կարևորում է նաև այն, որ դա յուրահատուկ կլինի հայազգի համար, որ մենք Հայաստանից սկսած մի ծրագիր, նախագիծ կարողացնենք միջազգայնացնել, այսպես ասած։ Ու դա իրականում մեծ հպարտություն է, որովհետև Թումոն 100% հայկական ծրագիր է։ Նաև մենք մեծանալով եւ կբարելավենք մեր քրթական ծրագիրը, այսինքն հասկանալով ճիշտ արևմտյան աշխարհի կամ այլ երկրների պահանջարկները, նաև կկարողանանք մեր քրթական ծրագիրը բարելավել։ Կենտրոնի ղեկավարը նշեց նաև, որ Բելգիան առաջին պետությունը չէ, որը ցանկություն է հայտում Թումո կենտրոն ունենալ։ Ի հավելումն հայտնենք, որ Թումոյի Ստեփանակերտի կառույցի ղեկավարի հավաստիացմամբ շուտով նման կենտրոններ կբացվեն նաև Մոսկվայում, Դուբայում ու Ֆրանսիայում։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Այսօր Ֆլանդրիայի խորհրդարանականները հանդիպում են ունեցել Արցախում գործող ոչ կառավարական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչ ծրագրեր են քննարկվել եւ երբ դրանք կյանքի կկոչվեն։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ֆլանդրիայի խորհրդարանի անդամ Կարիմ Օվերմեյը պատվիրակության անդամներին ներկայացնելուց հետո անդրադարձավ երկօրյա այցելության ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպումներին։ Երկու օրվա ընթացքում պատվիրակության անդամները հասցրել են ունենալ մի շարք հանդիպումներ, ինչպես պաշտոնական, այնպես էլ ոչ պաշտոնական։ Մեզ համար մեծ պատիվ է լինել Արցախում, ծանոթանալ երկրին, մարդկանց։ Առավել հետաքրքիր էր հանդիպումը ոչ պաշտոնական ձևաչափում։ Ինչպես է ապրում Արցախը ինչպես է ապրում Արցախցին։ Այս հարցերի պատասխանները մենք գտանք հասարակ մարդկանց հետ շփվելով, իր խոսքում նշել է Կարիմ Օվերմեյը։ First of all, I think Արցախյան ապրում հնարավորություն ունեցան երկրորդ բոլոր այգերում, տեսանյութերում, այնպես նաև ընկերություններում, ինչպիսին է Թումոն, եւ այցելող ֆերմով տպավորված է զամախան ուսանալին այո Արցախի ֆոբալսորը։ To initiatives such as Tumo Հանդիպանը ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներկայացրին իրենց գործունեությունը։ Ես ուրախ եմ այս հանդիպման համար եւ շատ զգացված եմ, որ այսպիսի ուշադրություն եք դարձնում մեր փոքր երկրին։ Ես ղեկավարում եմ հասարակական կազմակերպություն Արցախի ժողովրդական դիվանագիտության ինստիտուտ, ու աշխատել եմ եղել եմ բազմաթիվ պրոյեկտներ կապված քրիստի լուսման հետ եւ հարաբերությունները ավելի խորացնելու հաստատելու կապակցությամբ պատվիրակությանն ուղեկցող Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Դավիթ Մելքումյանի խոսքով Նախ եւ առաջ այդ սկրում է ճանաչողական բնույթ։ Ցավոք սերտի ժամանակը շատ քիչ է, պետք է հասցնենք այս կար ժամանակահատվածում մաքսիմալ ինֆորմացիա հանցել մեր գործընկերներին։ Այս պահին հանդիպումը հասարակական կազմակերպությունների հետ եւս ծրագրի մեջ է, քանի որ ինչպես մենք ասել ենք, մենք ընտրում ենք եզրեր, որտեղ որ կարող ենք համագործակցել։ Այսինքն չի բացառվում նաեւ, որ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով նաեւ շարունակվում է հարաբերությունները տակը։ Վերջում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները շնորհակալություն հայտնեցին հյուրերին հետաքրքիր հանդիպման համար Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Ադրբեջանը հավակնում է դառնալ աշխարհում մուլտիկուլտուրիզմի օրինակելի կենտրոն։ Մեր մեկնաբանությունը խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Նախ հիշեցման կարգով նշեմ, որ մուլտիկուլտուրիզմը մեկ առանձին երկրում եւ ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհում մշակութային տարբերությունների պահպանման ու զարգացման ուղղված քաղաքականություն է, այն հիմնավորող տեսություն կամ գաղափարախոսություն։ Մուլտիկուլտուրիզմը հակադրում է հալոցարան կոչվող հայեցակարգին, որը ենթադրում է բոլոր մշակույթների միաձուլում մեկ մշակույթի մեջ։ Եվ ահա բարձվում է, որ Ադրբեջանը հենց այն պետությունն է կամ հնարավոր է աշխարհի կամ թեկուզ եւ տարածաշրջանի այն դերևս միակ պետությունը, որն ահա տասնամյակներ ի վեր նպատակասլաց վարում է իր տարածքում բնակվող տարբեր ազգությունների մշակութային արժեքների պահպանման ու զարգացման քաղաքականություն։ Այս ուշագրավ նորությունն օրերս Բաքվում տանտերերը չէ որ հրապարակել են, ինչն առավել սпасելի էր։ Այդ մասին, որքան է զարմանալի, հայտարարել են արտերկրից Բաքու հրավիրված առանձին քաղաքական գործիչներ, Խոսքս վերաբերում է դեպի բազմաբևեր աշխարհ թեմայով երկորյա միջազգային համաժողովի մասնակիցներին, համաժողով, որն անց է կացվել մարտի 11-ից 12-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Իդեպ համաժողովը բավական ներկայացչական էր, արևելյան չափանիշներով անգամ չափազանց, պերճաշուկ շուրջ 300 մասնակից, այդ թվում տարբեր երկրների 7 գործող նախագահներ, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, քաղաքագետներ, փորձագետներ, ներկային նաև նախկին 27 նախագահ ու 23 վարչապետ, ովքեր վաղուց արդեն գտնվելով մեծ խաղից դուրս վիճակում, իրենց պարապությունն ու ձանձրույթը սովորաբար պարփում են երկրի երկիր չափչփելով, իբրև այսպես ասած հարսանյաց գեներալներ։ Ակամա պարապության մատնված այդ թափառախմբի անդամներից մեկը Լատվիայի նախկին նախագահ Վայրա Վիկե Ֆրեյբերգը, ով նաև համաժողովի կազմակերպիչներից է, որպես Նիզամի Գանջևի միջազգային կենտրոնի համանախագահ, ահա թե ինչ է հայտարարել միջոցառումը լուսաբանող ադրբեջանցի լրագրողներին։ Ադրբեջանը ասել է նա հանդուրժողականության ու կայունության օրինակ կարող է ծառայել տարածաշրջանի երկրների համար։ Լինելով այն բանի գիտակցման օրինակ, որ մեկ երկրում ոչ բոլոր մարդիկ պետք է մեկ էթնիկ խմբի ու դավանանքի պատկանեն, բայց բոլորն էլ պետք է լինեն հավասար ու հարգեն միմյանց, քանզի մեկ պետության քաղաքացիներ են։ Եվ դա ասել է մի անznավորություն, ով անցյալ դարի վերջից սկսած երկու ժամկետ անընդհատ կառավարել է նորանկախ Լատվիան։ Այդ բարձր պաշտոնում նա հազիվ թե տեղյակ չլիներ 20-րդ դարավերջին Ադրբեջանում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններին։ Այդ համատեքստում մանավանդ հայկական ժառթերին, որոնցից մազապուրց ոչ քիչթով հայեր են ապաստան գտել Մերձբալթյան այդ եւ մյուս հանրապետություններում։ Թե այդ աղետալի իրողություններն ինչ չափով են համապատասխանում մուլտիկուլտուրիզմի սկզբունքներին, երևի թե միայն Լատվիայի նախկին նախագահն իմանա։ Ակամա ստիպված ենք հղում կատարել Արամաշոտ Պապայանին, կրկնելով մեր անվանի դրամատուրգի հանրահայտ կատակերգության վերնագիրը աշխարը այո շուռ է եկել Եթե համաժողովի մասնակիցներին ուղղված ողջունի իր խոսքում այդ մասին ասում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Ադրբեջանում ապահովված են քաղաքական, տնտեսական, կրոնական ազատությունները, ինչպես նաև ինքնաարտահայտման ազատությունը, ապա գուցեև կարելի է հասկանալ նրան։ Ի վերջո, հյուրընկալ կողմը հազիվ թե թանկագին հյուրերի մոտ սկսեր պախարակել սեփական երկիրը։ Բնականաբար իր ելույթում նա չի պատմել, թե ինչպես Ադրբեջանում յուրացում սեփականացում են հայերի, լեզգիների, թալիչների, ավարների, ուդինների, լահիջների եւ մյուս ազգերի նյութական ու ոչ նյութական մշակութային արժեքները։ Եղբայրական Թուրքիայի օրինակով փորձելով այլոց բազմադարյա ձերբերումների հաշվին պատմականության քաղաքագիր զարգացման պատմուճան հացնել խաշնարած նախնյաց հոգեբանությունը ժառանգած թուրք-ազերիական էթնոսին։ Ինչպես կարող էր նա իր այլազգիում կնդիրներին վերհիշել տալ Ջուղայի հազարավոր խաչքարերի ոչնչացման իրողությունը, ասել, որ նախագահ հոր Հեյդար Ալիևի եւ իր երանդուն ջանքերի շնորհիվ է, որ թե Ջուղայում եւ թե Նախճիվանի տարածաշրջանում, ինչպես որ ամբողջ Ադրբեջանում, այլևս չի մնացել հայկական ինքնությունը հիշեցնող եւ ոչ մի նյութական մշակութային արժեք։ Այլապես, եթե ասեր, ապա ակամախոստովանած կլներ, որ Ադրբեջանում երբեք էլ չեմ մտածել կամ գաղափար անգամ չունեին մուլտիկուլտուրիզմ կոչվող ապրանքի մասին։ Ընդհակառակը, գործնականում իրականացվել եւ շարունակում է իրականացվել բացառապես հալոցարանը, այսինքն երկրի բոլոր ազգային փոքրամասնությունների մշակութային արժեքների միաձուլումը հանում մեկ ադրբեջանական մշակույթի ձևավորման։ Իլհամ Ալիևը չի հիշատակել, թե Ադրբեջանում ինչ ուժային մեթոդներով են մշտապես ճնշել այդ արհեստացին պետական կազմավորման իրավայենթակայության տակ ոչ սեփական կամոք հայտնված ազգային փոքրամասնությունների ազգային ազգագրական շարժումները։ Ինչ խոս, նա չի բացահայտել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բունեությունը, Արցախայության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի իրական դրդապատճառներն ու հետևանքները։ Անշուշտ նա իր ունկնդիրներից թաքցրել է 1988-90 թվականների արյունալի ջարդերը Սումգայիթում, Բաքվում, Գանձակ Կիրոաբադում, Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում, որոնք որպես ցեղասպանության աղաղակող իրողություններ իրականացվել են խորթային Ադրբեջանի պետականակիր ազգություններից մեկի հայ ազգաբնակության նկատմամբ։ Իլհամ Ալիև դժվար թե համաժողովի ու կնդիրներին վիճակագրական տվյալներ ներկայացներ, բարձաբանելով թե ինչու վերջին քառորդ դարում հանրապետությունից արտագաղթել են ռուս, ուկրաինացի, վրացի, բելարուս, լե անգամ հրեա քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը։ Համաժողովում Ադրբեջանի նախագահի խոսքի հիմնական նեյնիմ նեյնիմը դարձյալ Լեռնային Ղարաբաղը եւ հարակից 7 շրջանները հայերից յետ վերցնելու կամ այլ կերպ ասած կրակի միջից ուրիշի ձեռքով շագանակ հանելու եւ սկուտերի վրա ադրբեջանի մատուցելու խնդրանք աղերսանքներ ինչին միջոցառման մասնակիցների գերակշիռ մասը դատելով Բաքվի լրատվամիջոցների հաղորդագրություններից կարելի ասել անհաղորդ մնաց բայց ահա Ղարաբաղը սկուտերի վրա Բաքվի մատուցելու հերանեկարի մասին չընչեց եւ ոչ մի խոստում երևի թե այստեղ են ասել լերը մուկցնեց Շարունակ մենք լրատվությունը Մենք պատրաստ ենք ընդունել բոլոր սիրիահայերին, ովքեր որոշել են հեռանալ Սիրիայից։ Հունաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի հաղորդմամբ նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հունաստանի նախագահ Ալեքսիս Ցիպրասի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Նախագահ Սարգսյանը նաև շեշտել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է աջակցի փախստականներ ընդունող երկրներին։ Նախ պետք է վերացնել անկայունության իրական պատճառը, եւ երկրորդ միջազգային հանրությունը պետք է աջակցի այն երկրներին, որոնք ընդունում են փախստականներին, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսքով փախստականների խնդրի լուծման լավագույն տարբերակը այդ խնդրի հիմնապատճառները վերացնելն է։ Այն է մերձավոր արևելքում եւ մասնավորապես Սիրիայում անկայունությունը։ Մենք որպես համեմատաբար փոքր բնակչություն ունեցող երկիր ընդունել ենք բավականին նշանակալի թվով փախստականների։ Մոտ 17000 փախստականներ են եկել Հայաստան։ Իրականում փախստական եզրույթը որոշակիորեն վիճելի է, քանի որ այդ մարդիկ հայկական ցակում ունեն, հայեր են։ Հայաստան եկողները Սիրիայի մեր եղբայրներն են, բայց իրականում այս բնորոշումները չեն նվազեցնում առաջացող տնտեսական եւ այլ խնդիրները, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Մարզասերների համար հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը Մոսկվայում անցկացվող հավաքնորդների մրցաշարի 4-րդ տուրում ոչ ոքի խաղաց Պետեր Սվիդլերի հետ։ Արոնյանը մրցաշարի 3-րդ տուրում սևերով հաղթել էր Տոպալովին եւ վաստակելով երկու միավոր հասել է առաջատարներ Վիշվանաթան Անանդին Հնդկաստան եւ Սերգեյ Կորյակինին Ռուսաստան։ Մրցույթին մասնակցում է 8 էլիտար գրոսմայստեր։ Մրցանակային ֆոնդը կազմում է 420.000 եվրո եւ անցկացվում է Մոսկվայում մարտի 11-ից 29։ Հաղթողը նոյեմբերին Նյու Յորքում կհանդիպի աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարսեմի հետ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ, լեռնային շրջաներում ձյան տեսքով։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 2-ից 7 աստիճան։ Տակություն։ հրատվական ծրագիրն ավարտվեց